inşallah 5. inşallah Altyazı M.K.

elhamdülillah kadim idâsı kadim gazal ve gazal burada Allah'ın azze ve celle'nin özgü var hangi var sonra kadim alim kadirun mevzuğu tanıdığı aşağı var mevzuğu ve de bizim Allah azze ve celle'nin bazı işte isimlerini ve saygı saklamı yapıyor böyle kolay olduğu bir havası kesinlikle bir havası kesinlikle bir havası buralarına çalışıyor sonra bir kesinlikle bir havası 4. mezun 5. mezun ve alihi ve ashabı Resulü ve Nebiyyü Mustafa Kendil Huda Hidayet Kabulmeti olan Hidayet Kabulmeti Mustafa olan Nebiyyü olsun Şimdi bu nazımda olur ve alihi ve alihi olsun cevherleri nakil esmaları esmaları şimdi bunları anlatacağız şimdi önce şu, e, inşallah ölümdür Allah'a emanet şimdi bu beytatan bir mana verelim müstedaktan söylediğimde ben inşallah manayı e, muhalletin bölüm şeyine ulaşamıyorum inşallah şimdi diyor ki tüm salatı mükrettikten sonra ve aleyhi ve salat ve de söylenen imanı getirdi imanın kısmından geçmiş o esasının altında sabrın için el-abrar şimdi el-abrar cem-i berrin çoğuludur abrar kelimesi bu nazımda geçin berrin çoğulu buradaki o zaman ki kelle inne kitabel ebevne lefi ebliyin hayır andolsun ki ilerin kitabı ebliyindedir şimdi ileri burada 5 ebrarın ebrarın bunun zırhında bunun kalbinde ötürü Allah önce dedi ki kelle inne kitabel fuccar lefi ebliyin facirlerin facirlerin günahkarların yazısı sizindedir günahkarların yazısı sizindedir onun mukabilinde günahkarların mukabilinde bunun ebrarı tüccar taciri ve mukarinde mutluluğu anlıyoruz ki ebrarın manasını ebrarın manası tacirlerin işte iyilik iyilik ama iyilik aslında ebrar cem eder dedik ya berrin çoğuldu dedik ya bunun mutluluk tacirliği dedik ya asıl olarak ben asıl olarak ben kesin bir hayır demiş yani çok hayır demiş çok hayır demiş çünkü Allah mesela Türkiye'de ne diyor inna kunna min kabrine bi'uhu innehu huveri berber başım gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk çünkü iyilik eden esirgenin ancak olur ben ve Rahim ancak olur ve Allah için der ve Rahman ancak yani çok esrar da anlatıp mazlum manasını devam etmiş olur şimdi esrar ne alır? Cem esrar onu demek esrar cem esrar onu demek ancak burada murat edilen hata ve ölüm ve menahçerin ve ölümlerin ölümlerin hatileri dedikleri yani ince noktalar yani aynı şekilde bunun için şey başına biraz yorumlanmasın salat ve selam onun aline salat ve selam onun aline takvın cevheri ve iyilik sahibi esnabına olsun şey demek bir şeyin aslı demek yani madem bir şey olmaz madem diyoruz şey yani şey bir şey yeryüzünden bir parça olur bir şey yeryüzünün cezarlı olur ve beyanı takvanın madem diyoruz şimdi bir ısrar eserin onun malimi olsun şimdi alim birçok manası var birçok manası geçtiği için bize Allah'ın sallallahu aleyhi ve Muhammed Allah'ın Muhammed'e salat eyle ve Allah'ın Muhammed ve Muhammed'in ağrını ve salat eyleyince Muhammed'in ağrı kim bilir salat eyleymiş kim bilir şimdi öncelikle şunu söyleyelim ağrı çok mana üzerinde ıslah edilir ancak Allah alem bazı alimlerin böyle diyor burada en doğru şeylerden bir tanesi eğer ağrı kelimesi tabi ile beraber kullanılırsa tabi olanlar ile beraber kullanılırsa bir maskı halden maskı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mümin olan bir maskı Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve esba'ı Allahümme Muhammed'e sallallahu aleyhi ve esba'ını yani tabi olanların salat ve selam yollarımızda aileden maksatlı da ıslah ile tabi olanlar ile beraber yüklendiği için ne olmuş olur dedi hal nebi tutmanın yanına olan yaşında çünkü neden evet ile ıslah yani tabi olanlar aynı maksatlı kullanırsa yani aynı maksatlı kullanırsa affetmiş olurduk alihi, alimi ve etbâhi ve sahabilerini olsun burada ilahide aslan asıfta asıl olan muhayyarıdır yani manalarının ayrı ayrı olmasıdır o yüzden diyoruz ki buradaki aliden kastı al ile etbâhi ve aliden kastı biliyoruz Şeyden söyledikten sonra Allah'ın inşallah Muhammed'e Allah'a Muhammed Kemen sallallahu Allah'a İbrahim Allah'a İbrahim İnneke Hamidun Mecid Allah'ın sallallahu Allah'a Muhammed ve Allah'a Muhammed Allah'a Muhammed'e ve Muhammed'in ağabeyi Ağabey tek başına getirdi O zaman ağabey tek başına getirdiği zaman öğretim ise günümüzde yaşayan ve mahmurun bunları dikkat edelim Malik Rahimullah ne diyor ki ve adam ve adamın, ve

ehli sünnet olmalı lazım Allah'u alem sahih olan macun olan bazı ilimlerdir tarafında da hiç olmaz Allah'u alem Mevlüt Resulü'nün belgeleri ehli verir Kur'an dışındaki zamanları da böyle Bunun arasında mevlüt Resulü'nün belgeleri ehli verir bu şeyler niye reddediyormuş ee, şimdi e, şu ayeti yeri getiriyor diyor ki doğru ve billahi bilir yemen kumarlık ehl-i beyt ve yuhurun kaçıyorum ehl-i beyt Allah sizden bakçıyla gidermek ister ve kumarlık hayatını vermiştir şimdi Rabbi bu ayette bütün ehl-i beytin kaçıyorum işte Hasan Hüseyin Ali Fatıma radıyallahu hadis usulünün taşları ehli beytin sayılır çünkü diyoruz ki ehli beytin ölmelerine dahi dair delildir bilakis elimizin ehli beytin olmadıklarına dair delildir anladık mı meselenin çıkışını anladık mı? tekrarlayalım şimdi diyorlar ki bir, bir, bir tanım var Allah tanımına veriyor Allah şeyden önce kiri gidermişti kiri gidermek ve bizi temizlemiştir takdir etmiştir diyor ki burada ey ehli beyt Allah sizi temizlemiştir bir de Allah hitap ediyor diyor ki ehli ve bir ayetin sonra da işte Ali radıyallahu anh Hüseyin Fatıma radıyallahu anh bunlar da ehl-i bunlardır ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beyti dahil edilir neden? diyor ki diyor ehl-i beytten öldüklerine bana el veriliyor birinci yaklaşımları ikinci yaklaşımları diyorlar ki bilak ehl-i beytten olmadıkları hakkında bizim elimizde nasıl var hatta bu nasıl sizin asıl tanım kitaplarımıza mevcut bunlardan bir tanesi Müslüm Müslüm'de Ayşe radıyallahu anh'ın yeri işte o hadisin arası yani bizim yedi keseden işte üzerinde siyah bir işte böyle bir elbiseyle geliyor haberle geliyor yani bir siyah kırıldan yapılmış olsaydı çıkıyor geliyor onun sonra işte Ali radıyallahu anh oğlu Hasan radıyallahu anh geliyor Nebi, Nebi Sessel'in onu abdestin içine alıyor sonra şimdi Allah'ın geliyor o da şeytan böyle yalan yanına geçiyor yanına giriyor yani abdestin altına geliyor Nebi Sessel'in sonra Fatıma radıyallahu anh'a geliyor Nebi Sessel'in onu da abdestin içine alıyor sonra Ali radıyallahu anh geliyor Nebi Sessel'in onu da öyle sokuyor bunların hepsi ne olmuş oldu adamın altında bakın adamın altında Nebi Sasa'nın sonra şu ayet okuyor diyor ki o ehlede Allah sizden en dörtçülü giderini Rabbimiz yapmıştır diyorlar ki birinci olaya baktığımızda yani birinci olaya baktığımızda birinci olaya baktığımızda Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eşleri şey eşlerinin Tevbe ve İslam'ı olduğunu görülüyor Dedim bir kısmı iki olmadığını görülüyor Çünkü Nebi Sassır'ın Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma radıyallahu anh'ın bunları adasının altına olduğundan bir ayet oldu İlk ayette bakın O ehlide Allah sözün en geçidi gidermek ve sultan temiz yapmak bu ayeti onları adasının altına olarak okuması onlara haktır aksi halde onlar ehli de onlardan başkası olsaydı yani Allah razının bölgeleri olsaydı onları da alması gerekir şimdi dikkat edin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu okulu ayarı Şialara değil olmuş çünkü bu ayet ayet değildir ne manada bu ayet ayet değildir lafızları bu ayet Şimdi alalım ayetlere başlar Ayetin önlü ölçümü ne olur? Çünkü neden? Her zaman diyor ki e, Zaman zaman hatırlıyor ya Her bir ayeti manasını tayin eden en büyük etkenlerden Tasvirlerden, kariyelerden Bölümlerden artık şimdi isimlerle tutuyorum Türkçe, Arapça Eğitim ve Allah'u alem en güzel basit ayetin manasını anlamadan en büyük karimalardan bir tanesi ayetin kıyak şubat olaydı yani onu ortası yani eğer biz lafızları yani lafızların dolaylı hepsinin manaları anlamak için ayetleri kıyak irtibatından kurtarırsın yani tabi zaten biraz Türkçe tabirle bunu e, şöyle ifade ediyoruz yani cümbüzle alakalıyız burada alırsak manayı tahmin etmek zorlaşır ki batıda götürebilir üç hiçbir şey anlaşılmayabilir mesela Allah Kur'an'ı yok mu? Namaz kılanların var halinde ve ilim mutabılın namaz kılanların var halinde bir ayet ayet kabul ve ayet kabul olsun helak olur namaz kılanan her şey helak olur Allah ne diyor namaz kılanların var halinde namaz kılanan her şey helak olur o zaman daha bir ayeti devam ediyor ve musallin ellezine min fiyatatihim şi'un ee, öyle öyle bir musallin ellezine min fiyatatihim sahim kim iş yani bunlar yani bu namaz kılmanın var ama hangi namaz kılmanmış altında anlamıyoruz onlar kimin namaz içinde sahimler gaflet içindeler namazının gaflet içinde olanlardan nasıl çıkmış olduğunu anlıyoruz gün dönüşsünüz ve sıcak olalım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ki Ramazan ayetleri filan sıcakından korkarız mana kaldırır o yüzden sıcak sıcak şimdi bu çalışmaların getirdiği bu ayeti öğrenmeli bu ayet Allah'a bir şey çevirmeli o ayet şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? o ayeti ona verin o ayet kaçıncı ayet ona verirse ahzab olur ahzab olur ötleyin olur Allah diyor ki ya nisa ennebi ey nebinin hanımları leftinneke ahadın minin nisa intikakaytınne ve la tahda'ne bil kavli feyatma allezi fi kalbihi maradın ve kulne kavlen mahrufa bu kaçın 62 ayet olan diyorum şekilde konuşmalı yalan duvara konuşmalı sonra kalbinde hastalık bulunan kimse önünde kalır yani çok güzel söz söyleniyor devam edelim evet devam edelim şimdi 63. ayette devam ediyor ve kalmeti buyursun ve la tedarracına tedarruca rücahiliyetil uğla ve akınna salata ve akınna zekata ve akınna allaha ve rasulah innemin tamam buraya buraya buraya Öz evlenizde oturun Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın Namazı kılın Zekatı verin Allah'a ve Resulüne itaat edin Sorma diyor Sonra işte, işte burası Bunu söylediği zaman İnnemâ yuridullahu liyuhhibe ankum reis ehlil beyt ve yutahhirakum kathiran Ehl-i beyt Allah sizden küçük şey gidermek ister ve sizin tersiniz yapmak ister o zaman baktığımızda ayetin ünlü medresesinin hanımları ondan sonra diyor ki ey ahlıdır medresesinin hanımları hatta ayetin devamına da 34'e ve zıkkûnun mevcut lâfî büyütüküm min ayatillâh ve hikmâ inna allâha sâna hafîfen sabiyara evlerinize okunan Allah'ın ayetlerini ve hükümeti hatırlayın şüphesiz Allah her şeyin üç yolunu bilendir her şeyin haberi olandır Allah latif ve haberi baktığı zaman ayetin başı Nebi Hüseyin'in hemen o ayetin bizzat kendisi o, o üçüncü ayet, ayetin ortasını alıyoruz sonuna bak sonraki ayet olarak Nebi Hüseyin'in hanımlarıyla alakalı bunun benim sözünü zamanlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bu ayete dahil şimdi görelim onun güzellikleri diyor abi Aleyhisselam'ın adası yani ne diyor Ayşe e, Ali radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anh Kasım Ekşen radıyallahu anh bunları arıyor adasını arıyor sonra bir ayet oluyor biraz bunu belirlik bunlara şimdi bu kaydı söylüyorum bu kaydı çok önemli şey şey şey usul olmadığı zaman işimiz olmalı her zaman ikisi öğretisi öyle şey oluyor usul okumadığı zaman mutlaka kişiliği anlamda takılır şimdi bir şey var bu çok önemli ve bu şeyh resmi ömrü sanırı olmak ve bu izin adımı çok şeydir akıl sahibi kimse bu ikili bu kaybı inkar edemez ancak Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle kendisinin kaydırdıklarını inkar edemez bu, bu ikili şialar dahi kendi kitaplarında yani ve iziz korka ve bir ilgi kabul eder çünkü bu marif bedehi bir şey bu bedehi bir şey ne diyor adamı deli adamı deli lil muazzam la yastelhi adam la yastelhi adam el mağlul muazzam ne özelliği Yoldan kim yollamış? Sayıyor Adem'in delilin muayyen La yestelihumu Adem'in medbulun muayyen Muayyenin bir delilin bulunmaması Muayyen bir medbulun bulunmamasını gerektirmiş Yani Belli bir delilin olmaması O delilin delalet edeceği şeyin olmamasını gerekiyor ne demek şunu şimdi bir şeyin varlığına bir şeyin varlığına birden fazla delil var bir şeyin var olduğunu veya bir şeyin sabit olduğunu birden fazla delil varsa o birden fazla olan delil yani birden fazla şey delil olabileceksen o delillerden herhangi bir tanesinden veya iki tanesinin bulunmaması o şeyin mutabık olmamasını görsene çünkü başka deliller de var mesela örnek veriyorum şimdi güneş güneşin varlığının deliller var mesela bir güneşin görüyorum iki ısı güneşin ısı üç işte güneşin geldiği karaydı daha da sayabiliriz birden fazla delil var güneşin güneşin olduğuna birden fazla delil bu yürü delilerden sayılıyorlar onun için olan bir şey tavır etme var bir güneşin bölümü olduğunu iki güneşin paralelde ışığı aydınlığı üçte hmm, güneşi mesela gözümüzde görmüyor ki üç tane böyle güneşi var şimdi bu üç bölümleri ve bakalım diyor ki kayda şu demek bu üç bölümler bu delalet ettiği ne diyoruz ne diyoruz o delalet bir şey ne güneşin varlığı o zaman ısı görmek ve sıcaklık benim güneşin kendisi ne oluyor güneşin varlığı ne oluyor ne oluyor o zaman bunlar üç kayda kayda ne demek oluyor yani bu üç delilden herhangi bir tanesinin olmayıp olmaması güneşin olmamasını gerektirmiş çünkü daha iki delil daha var diyor ki güneşin ötesi güneşi görmemiz ve güneşin tarafı diyelim ki ben güneşi genç akşam oldu uyanık uyanık diyorum ki güneşin tarafı var görüyorum kralı bulutlarla o güneşin önünü şimdi tarafı bu güneşin varlığının alametlerinden bir üçüncü tarafının kalkması güneşin olması gerektiği mi? Değil gerektiği çünkü neden bizim elimizde kanıtlar var mesela ne gibi güneşin sıcaklığı yani normal sosyal yaşantının birçok örnek verebilirsin mesela diyelim ki arabanın varlığı işte arabanın varlığını beraber olan mesela aşağıdan geçiyorsun aşağıdan araba geçiyorsun bu geçen arabanın varlığını dolayı eden motorun sesi var olması var değil mi? Ee, işte alarm sesi var ya şimdi bu üçü de bu üçü de böyle cihazın giderinden bir olmaması o arabanın olmaması gerektirmiş Şimdi bu arabanın motor sesini bilmiyoruz o zaman arabaya gidiyormuyoruz çünkü konu sesini duyduk veya konu sesini bilmedik işte bu arabaya koymuyor çünkü alan sesini duyduk yoksa öyle bilmiyoruz yani eğer bir şeyin varlığını birden fazla böyle bir ben bunlar yönlendirmiyor şey örnek verip çok marif bir şey mesela bir insanın yaşadığını konuşması veya nefes alması böyle olur şey. ama adam konuşmuyorsa bu adam yaşamıyor demeyiz çünkü nefes alıyor kaldığında yaşamasını dönüyoruz yani nefes bölümü, e, konuşma bölümünün yok olması o adamın önünü görsünler bu her şeyleri olacak değil mi? o zaman adamın bölümü muayyen muayyen bir bölümün olmaması la yastezinin adamın mevlülü muayyen o bölümün delalet ettiği muayyen şeyin olmamasını görsünler de delildir şimdi şey. bunun böyle olunca şimdi eğer bir şeyin varlığına birden fazla delil varsa yani birden fazla delil olabilirse ve delillerden hazır bir tanesinin olması o şeyin yok olduğunu gösterir şimdi görelim hadise Şimdi bu üç kişiler kitaplarında da mevcut Yani bu bedeli bir şey Bunu akıl ile insan başında Fikrinin imkanı Şimdi bu hadise dönüyor burada ve Nebi Sefa'nın Ali radıyallahu anh radıyallahu anh radıyallahu anh radıyallahu anh bunları anlatılmaz şimdi bunların arasında eşler var dedik ki en eşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinin olmaması Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımının o ayete dahil olmaması zaten çünkü neden sizin elinizde Ali radıyallahu anh'ın Hasan Hüseyin Fatma radıyallahu anh'ın Ehl-i Beyt'in olduğuna dair hadis var ki Ehl-i Beyt'in de var o hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve zikredilmemesi Ehl-i Beyt'in olmasını gerektiğini iki bin yılında da ayet çünkü bizim elimizde ne yok ayet var ve ayete baktığında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakkında biz bunu rağmen ne diyoruz Hasan Ali Osman e, Hasan Ali e, şeyin Fatıma radıyallahu anh'ın şekilde çünkü hadis şey var aynı şekilde kalktan bakıyoruz Nebi Tasarım'ın hanımları o hadiste hükmeli ve hükmüzanın ayet vardı yani bizim elimizde iki ayette bizim elimizdeki ayette Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma radiyallahu anh'ın olmaması nasıl ki onların evli beytini tanımlamasını gerektiriyorsun o hadiste de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarının yüklenilmesi ehli beytten olmadığını gösteriyor çünkü çünkü Ali Hasan Hüseyin ve Fatıma radiyallahu anh'ın ayeti zikredilmiyor ama Yedi seferinin hanımları O hadiste zikredilmiyor ama haklarından ayrılır İki taraf içinde de geçerli Yani iki taraf içinde de herhangi bir delilin bulunmaması başka bir delilin olmadığını gerektirir Yani herhangi bir delilin olmaması başka bir medlinin olmamasını gerektirir Çünkü o hadise baktığımızda Müslüm'deki hadise Orada herhangi bir metin yok Nükleden bir şey olmayınca buradan anlıyoruz ki Nükleden bir şey olmayınca buradan anlıyoruz ki Adamı bölüyoruz ala alemi ve sahbihi ebrari muhabbedu şehrani Takva vakvadır aslında Yıkayadan olmuştur Ödemeli Allah ve kişinin Allah'ın azabından kendisini korumasıdır Bunun koruması şimdi de bir yolda yapılır Bir şey bir ayağını ve çıkmaya bir ayağını Ömürlerini yerine götürüp abi zaten en güzel şeylerin tariflerini konuşabilir Allah'a ee, evet o yüzden diyor ki burada şeyler muharrem gelip onlara kendi kaydeden mutlak ediyor bu sadece e, bu ayet tartışma adına yoksa zaten belli tasarlamak işlerini ekle belirten öğrenen başka bölümler de var sadece onların da bu en önemli şüphelerden bir konusunda ele almak anlamında bir söylememiz bunda söylememizin sebebi burada melikizmin hali ve sahibi geçti bunları alemin yazırken abi kim bırakıyorum ben onu takayım buna görünmek üzere o bırakıyoruz inşallah ondan sonra Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın